ibihugu kurabira hamwe uko ibijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu vyifashe mbe dufatiye kuri leta z'ubumwe za Amerika e, caraye casokoye hari kuri uyu wa kabiri muri iyo nama nkuru ubwo ibijanye n'ivyegeranyo bi bishobora kuba bisohogwa n'ubwo rwego ntibizoboneka nk'ibirimwo utunenge ubwo ubwo rwego byoba nk'ibyo biboneka koko ko rukora kuneza rudakora kuneza neza y'ibihugu byose aho dufatiye nko ku bihugu bya rutura canke ibihugu biri mu nzira y'amajambere interano yanyu mukaza kwicisha ku mirongo ya telefone tuza kubamenyesha mu nkibutsa kandi ku iki kiganiro ari cagenewe mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kuri mikro ni medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Eric Uwimana reka mu kanya gato amategeko ibyo birashobora gutuma ibindi bihugu kumbure bisokora kuko bibona yuko ikibanza cyabyo kitaboneka neza reka dukurikire Jean Baptiste biribonekeza yabishikirije uwo nawe kabarongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ariwo Sen CNIDH kwinjira muri bya rwego e, nishaka igihugu kimwe kimwe e, kuvuga igihugu nico kivuga giti yifuza ku, kuba mu bandi kugira ngo tuze turaje inama n'ingingo kubijanye no gukinga ibihungabanya vyose agateka kazina muntu hamwe no gukomeza umuntu atsimbataza eh, ako gateka ikindi twamenya kandi nuko uko eh, rujya rwego rwa oni ni urwego rwonyine ruhari muri kano kanya rufise uburenganzira bwo kwihweza ibijyanye eh, n'ingenanatakazi muntu kifashe mu bihugu hirya no hino atagihugu kivuyemo hanyuma tukamenya yuko rero ni urwego rwubakiye ku ngingo ku mategeko mpuzamakungu asanzwe agenga ingene novuga ibihugu byitunganije eh, mu ntumbero yo gutsimbataza eh, umubano mwiza hagati y'ibihugu eh, gufashanya kubungabunga amahoro n'umutekano guteza imbere ibihugu hamwe rero no gutsimbataza hagati na muntu izo ngingo nazo zirafise ububasha ziha ibihugu zigafita kandi n'icyo ni inzitizi zituma ibihugu bishobora kubana mu mahoro rero ni ibisanzwe yuko iyo igihugu Eh, kironiyo yo kukumbura yariho ingingo ziko zirahungabana zituma inyungu z'ico gihugu canke eh, eh, inyungu z'amahoro n'umutekano canke ibindi bisanzwe bihuza ibihugu bihungabana kiraheza kigafata Eh, icyemezo cyo gushobora kubakira kinjura hari isano twabiha turabye nk'uko Burundi natwe mu miseze bwavuye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ya CPI nk'uko twagiye turabishyikiriza urabye ingene urwego rwa oni ruraba akazi na muntu rwagiye rurakora kuva rugiyeho eh, nk'uko nabivuze rwagiyeho eh, hisunzwe amategeko kandi habaye ibiganiro bikomeye cyane byo kugira ngo mu buryo rukora rushobore gukora mu buryo butunganye butuma eh, ibihugu byose bigwiyumvamwo eh, kandi n'abanyagihugu b'ibihugu byose bakagwiyumvamwo eh, kumwe ariko rero mu nyuma ugaca usanga hariho impande zimwe zimwe zo ku isi cyangwa ibihugu bigiye birarukoresha nabi ugasanga rero ingingo zifatwa ahanini zirashaka guha impigi intumbero za politiki z'ibihugu bimwe bimwe Eh, batisunze ibiri ku rubuga batisunze iz'abanyagihugu b'ibihugu hirya no hino bakeneye ugasanga rero birashobora eh, kubabaza abantu na sepeyi nicyo kimwe ndibaza yuko ahanini ifashe nk'urugero rw'ibiherutse eh, kuba mwese mwumvise bijyanye n'irekurwa rya jean Pierre Bemba muri congo urabona yuko ari umuntu yafunzwe imyaka icumi umunyepolitike wo hejuru yagirijwe ikintu nushaka kitana eh, kidashimitse ku bijyanye n'uruhara rwiwe eh, kuko nk'ibyo bita eh, command responsibility ni ukuvuga kuvuga ngo wategetse abantu gukora ibintu uri mu kindi gihugu kenshi ni ibintu bigoye gushobora gusigura ukabona rero yuko hariho ukuntu inzego mpuzamakungu hari igihe zikoreshwa n'abanyepolitiki kugira ngo bashobore kugirira nabi abandi cyangwa bagirire nabi ibihugu bibiriya mu nyungu Eh, zitaba zijyanye n'amategeko eh, rero eh, niko baravuga yuko ibihugu bitagira ibihugu ntibigira ibigumbagumba mugabo hari igihe nabyo nyine ibihugu bishobora kumva icyo ni ukwita santima de injustice et de hanyuma bikavuga biti none ko urwego rwagiyeho kugira ngo rushobore gutunganya isi rushobore gutunganiriza ibihugu byose atankunzi kubera iki baha imigi uyu ibi nawe bakamurenganya muri icyo giro ugasanga harafashwe ingingo yo gushobora kubijya kure eh, ikaba nushaka ingingo kimwe cyo yo kwidesolidariza no kuvuga kwitandukanya n'ingingo zifatirwa aho hantu eh, ariko kandi kenshi ikaba n'inkebuzo eh, kugira ngo eh, iyo hageze hafatwe ingingo zituma ubwo rwego ruhinduka ingene rukora rugahindura nushaka amategeko arugenga ingene rukora birangana ikindi ni kinavuze yuko kwinjira muri urwo rwego cyangwa kurusohoka ni uburenganzira bw'igihugu cyose mu bisanzwe ni kugaragaza ishaka ryo gukorana n'abandi mu ntumbero yo guteza imbere hagati na muntu ku isi ariko rero ntibisigura yuko ari ukwiboha bisigura yuko umuntu akorana n'abandi mu bintu bizima eh, bitunganiriza ibihugu byose byo ku isi tukaba tuzi yuko rero utagavye usanga hariho ibihugu bishaka kwikika nyuma y'izo nzego kugira ngo bishobore kukononera abandi eh, mu ntumbero za politiki urwo rwego ni bari bashizeho imyaka myinshi mbere ni mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu hama rukarabira hafi ivyerekeye agateka kazina muntu ariko rero uyu munsi perezida Trump yavuze ati je ndavubivuyemo none ivyo bisigura iki ku bwanje murazi amategeko ngenerwa ko uh, charte des nations unies nayo mu gihumbi kimwe amajana icenda eh, na mirongo ine na gatanu Trump agishika ku butegetsi yavuze yabivuze mu cyongereza ngo American first ati mugabo yashaka kuvuga ati ubwa mbere abanyamerika umugabo cyane cyane akavuga ati jewe ndemereye abantoye n'abatantoye yuko nzokwikura mu nzego zose aho abanyamerika batanga amafaranga menshi ndabibutse yuko igihe kimwe imbere ko Trump aza Amerika uh, ah, nico gihugu ca mbere kandi n'ubu kiracaye cya mbere gitanga interaniro nyinshi muri muri leta y'ibihugu mpuzamakungu ya nations unies mbere barigeze no gushaka gutanga amafaranga ashika mirongo itanu ku yayo bakeneye uyu munsi nations unies irakeneye ku mwaka irakoresha amafaranga menshi arenga nka miliyaridi zitatu z'amadolari hanyuma ibindi bihugu bavuga ati mm, eh, yuko ibihugu bitera imbere mu gateka ka zina muntu kandi kandi nawe naho uri kuraca ugira ibindi nicyo mbona mugabo nimbe yuko ikibazo nyamukuru wewe avuga ati reka mfate amafaranga twara dutanga aha twara dutanga aha tuyagarukane muri amerika eh, mugari ntimwibagire yuko nations Unies eh, ifite ingorane nyinshi eh, ifite ingorane nyinshi ifitiye amadeni abantu benshi n'ahandi kubera mbere urabona nk'ubu eh, ibyo bita rekasitebure bari henshi nko muri congo murabona bahagendesha bya bindi bita ngo indege zitagira abadereva naho ziba zibafise ledrone bijya byose ni ibintu nations unies ituma itwara amafaranga menshi kandi ndabibutse yuko ibyo bintu bya menshendo rape muri shelter nations ni nta birimo ni ukuvuga rero yuko amerika ikuyemo akarenge nta nkeka yuko nations iguma igira ingorane kandi urabona cyane cyane ibi bihugu biri biratera imbere ntibisigaye biyumvamo kubera twibutse kandi yuko eh, aho nations yatangura hari ibihugu mirongo itanu byikukiye haheze imyaka irenga mirongo itandatu uyu munsi ibihugu birimwo byegereza hafi amajana abiri ni igihumbi n'amajana icyenda na mirongo indwi ariko ingene yatanguye ingene organization nta na kimwe cyahindutse akarusho abadage ntibarimo abafaransa babona abongereza babura ntuzobona uzobona bagiye hamwe kubera ce sont des intérêts des États il n'y a pas d'amis ni inyungu gusa ni inyungu gusa siniyumvira yuko hama rero urumva bijya bita azo kwama ikiganiro ni karadiridimba mukaba muhejeje kumva umunyamategeko akongera akaba n'umuhinga mu mategeko mpuzamakungu ari we jacques bitababaje aho yahagaze cyane ku nyungu z'ibihugu n'ibindi biba bihurikiye eh, mu mugwi cyangwa mu rwego kanaka imirongo rero ikaba yuguruye ku bwanyu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu cyangwa izo nimero nyine mubwire mirongo itandatu na rimwe hama mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kugira namwe mugire icyo muterereye muri kino kiganiro cacu aho uno munsi twahagaze kwivavanura eh, n'inama iraba ibijyanye n'agateka kazina muntu Eh, muri rusange ubwa mbere bwo ni ukuvuga eh, icuno banza kuvuga ngaho ni uko umuntu wese abyakira ah, nk'uko ah, n’amakunda kubivuga umwe wese abyakira bivanye n'ingene yari asanzwe ahagaze cyangwa yiyumvira mhm. ah, ingene abona politiki y'igihugu cyiwe eh, mhm. je rero ku bwanje novuga yuko ari ingingo nziza ubwo ntuvuganawe ko bisanzwe kubera ari leta zunwe za Amerika ubwo yaba ari kindi gihugu na cyane cyane ufatiye ku gateka kazina muntu bivanye nuko kaba kifashe muri ico gihugu ntimubona yuko hari kuba haboneka iyindi mvugo eh muri rusangi ah, je mvuze uko mbona ibintu je bwanje ah, ico navuga nuko eh, mu kudatahura kumwe ibijyanye na israel reka dufatire kuri ibihugu bihugu bya afurika eh, harasoka akenshi eh, aya maraporo ibi byegeranyo ugasanga eh, rimwe na rimwe ibihugu ntibibihurije ko eh, n'ubwo rwego ubwo uno munsi ko eh, leta z'ubumwe za amerika nk'igihugu rutura cagirije ubwo rwego guhengama ibi bihugu bito bito byo byo ubona bizokwemera koko ibyo byegeranyo babisohorera ko ah, nibaza rero yuko ah, mu gihe politiki ikorerwa kuri abo bantu b'abanyafurika urabona nk'ibyabaye muri sayi nyine bitahurijwe ko habaye ukuntu uko amerika yari ibyiteze abandi atariko babibonye urumva umwe wese arondera inyungu ziwe ahana arabi icyo agomba gushikako ni byiza rero yuko n'ibihugu bya afurika byogira iyo ngendo biba bishingiye ko ubwo nti mubona yuko ejo na ejo ibihugu nka byose bya Afrika cyangwa ibihugu biri muri urwo rwego bishobora kuzovayo bivanye nuko kudatahurana n'abanyepolitike bamwe bamwe usanga kumburengera nabone izo nyungu baba bazibona mugabo ugasanga hari umunyagihugu muto muto batazibona eh urakoze cyane je nibaza yuko ubwa mbere eh, no kubanza gutahura igituma kandi barazi inyungu zabo n'icyo bashaka gushyiraho ni ibisanzwe rero yuko ibintu nk'ibyo biba cyangwa neza abandi bantu bo cyangwa bakagira iki umwe wese araba inyungu ziwe na cyane cyane iyo abona yuko icyo yaharanira cyangwa agateka k'abarongoye bakariko kararenganywa kuko kuri nk'uko benshi babivuga urabona ko ibihugu bya afrika bikoreshwa mhm. birakoreshwa cyane kuko ah, benshi usanga batigenga rero iyo utigenga ugikenye ukitunzwe n'undi muntu urumva yuko ntuvuga yamuhe eh, nico gituma rero nibaza yuko ibihugu byo muri afrika amwe bubibona nabo bakavuga bati eh, twabona yuko ngaha twarakoze ikintu turiko turakoreshwa cyane turiko ko bakabona yuko ku by'ukuri inyungu zabo atazirimo naho kubibwamo n'ibisanzwe ibisanzwe mhm. mu gihe ubona yuko inyungu zabo zitarimwo hanyuma ah, koko kubura uburyo ukudashika kumugina kugira barabe uko agateka kazina muntu kifashe ukutumva kumwe ibijanye n'agateka kazina muntu kubijanye n'amareta mm, amwamwe n'uwo mugwi n'ubwo gwego nako hama ugacubaba n'ubu umbe mubona hari icizere ku bihugu biri mu nzira y'amajambere bizogumana kuri ubwo gwego ruraba agateka kazina muntu Ah, ni ukuvuga aho biragoye kumenya kuko urumva reka dufate ko uburyo bwatangwa bwinshi bwava muri leta za amerika aribo batanga amahera menshi cyane muri icumi nsata mhm. ariko wabona neza yuko nubwo bayatanga urumva impari ntizabura iyo hageze gufata ingingo zikomakomeye nk'izo haba hariho ukutabihuriza ko haba hariho ibihugu usanga bivuga bitora tiriziyo oya oh, abandi ego ugasanga ntibigera babihuriza ko ah, cyangwa ugasanga kumbure habayeho n'uko guhengama sinzi ko mwihenze kuba mubibona ugasanga inama zirakorana kabiri gatatu kane kugira ngo hafatwe ingingo ya kubera ko batabihurizaho ni ukuvuga rero haba hariho abantu bakoreshwa kuvuga rero yuko amakuru baronka batazoza barashika kuri tere bashike ku mugezi baraba inkuru z'imvaho ni bisanzwe tugiye no muri n'abashika ku mugezi ugiye kuraba ibihugu tugiye nko muri afurika ibihugu bimwe bimwe reka tubanze turabe kumbura ibindi bihugu ah, cyane cyane ah, nk'ibi bihugu rutura eh, abanyafurika bo urumva kuko benshi Ah, ntibarigenga baratinya baratinya gufata ingingo zabo baratinya gukora iki na kiriya kumbure ntawe ubizi kubera ko eh, ari ibafasha abandi nabo bakakurikira ah, kubera ko batigenga muri rusange nta wuzi bizokurikira mugabo reka tubihe umwanya turabe ingene ibintu bizokurikirana mubona hazoguma icyizero none aya mareta ya afurika azogumana icyizero kuri urwo rwego ruraba agateka kazina muntu ku rwego rwawe nibaza yuko abanyafurika benshi ah, nimba ari umuntu yahora abona ko ah, bitagenda neza cyangwa urwo rwego rutubatse neza cyangwa rutakora neza nibaza ko kazoshaka bakaryohereza ko nabo baca babamwo umwe umwe bagakurikira ah, kuko navuze yuko leta zunze ubumwe amerika n'igihugu gifunze kandi gifasha abanyafurika n'ibihugu bikenye byinshi ku isi nibaza rero yuko benshi barashobora guca bakurikira icyo gihugu hamwe bizi iyo bijya mu kubanza kuraba igituma ah, canke imvo nyamukuru canke ah, nimba uburyo ku by'ukuri bwatangwa n'abo bantu nshabe yuko ivyo bihugu navyo bishobora kubandanya vyitunganya kugira ngo bashike kuri icyo kintu ariko amakenga yanjye ni uko nimba leta zunze za amerika yabivuyemo ikaba yarifise abandi bantu benshi ifashe ibihugu bya afurika canke ibindi bihugu rutura kanaka bakora canke bafasha nabo bashobora gufata iyo ngingo kugira ngo bashobore kubakurikira bashobore kugira muri aho nyene hamwe ibihugu kumure bicuditse na leta z'ubumwe za Amerika cyane cyane nk’ibyo muvuze bifashwa na leta z'Umwe za Amerika nibindi byo hava bishigikira Amerika navyo ne ubwo ntimubona yuko ubwo gwego rushobora kuvutika murazi yuko amerika yamye ifasha ibihugu bitari bike ku gatwe kayo kuko hari n'ifise iratunze hari n'ibyo yafasha igatera n'ubu amerika ugewe e, uravuga ati jena twe duhomba kuko amahera twayatanga tujye uyatanga twebwe nyine Amerika ashatse byakoresha ibindi bintu Samuel hari ruhande kwa Amerika ntakizatakaza hari n'ibindi bihugu wasanga Amerika itera mugabo batumvikanye ugasanga dufate nk'akarero eh, ibihugu by'abarabo Amerika ikagenda igatera igihugu runaka mugabo batavyumvikanye n'abandi ubwo eh, ntiyo bayikuyemo kugira ize ihave ikora nk'ibinyuranye n'abandi kumbure usange hari igihugu iki na kiriya coba kiriko kirarenganya bavuga ati abanyamerika ubwa mbere bisigura rero yuko ingene bazokora ingene bazokurikira n'ingene bizogenda ntabyo nzi eh, kuko urumva izo nimvo cyangwa n'imyifato politike bashobora gukorera mugabo iko jene bivuga nuko ah, uko biri kose urumva amerika yavuze yuko amahera yamye ifasha kuva kera muri icyo gisata n'ubizobanda gifasha umukuru w'igihugu wewe abona yuko wa leta z'ubumwe za amerika abona yuko bidakora neza ariko hakaba ibihugu byacu bikenye usanga bobo bafatirana cyane cyane kuri ibyo byegeranyo ubwo ntubona yuko uh, hari isano mugabo ritaboneka byofasha hama ah, ah, tuvuga yuko ryokiza ba ah, mugabo riga ico no kwita gutoteza canke guhohotera abandi urumva no kuvuga rero irazi ikabona ko atabugize ise bwo gusabagiza kandi gusa biriko birakorwa muri ico gihe ata kintu kiriko kiravamo barabivamwo bakaja gukora ibintu cyabo kuko ivyo barabishobora none gakamatari saho bazova n'umuzingi no mu kanama kawe umutekano uri kurapimba no ku mbo zo kurwanira agateka kazina muntu no kurwanya abo bantu bahonyanga agateka kabi muntu urumva rero amerika nimba ko muri za nzira za diporomasiyi ata kintu kiboneka kivamo barashobora gufata ingingo kuko urabona barafata ingingo bakavuga bati iki gihugu runaka turagifata ibihano twumva yuko kiriko kirakora ibi bintu kamatari ndabona yuko agatelefone katari ko karamworohereza akanya ni kadukundira karacahari araza kugaruka muri kino kiganiro turacasigaje umwanya utari muto nibutsa ko turiko turagaruka ku ngingo ya leta z'ubumwe za amerika yo kuvavanura eh, n'urwego rujejwe eh, ruraba Gateka n'agateka kazina muntu banyeretse yuko hari uwundi ari ku murongo alo Mhm. ni Ninde tuvugana eh muvugana na Sengiyumva Laurent Laurent mutwakuye muri hega Laurent gushikana ibyo yemerera abanyagihugu amahasigaye naho kuhohotera ibindi bihugu ndibaza amerika ni igihugu gikomeye n'igihugu cyifise cyikwije mu gihe hogera yuko haboneka yuko hari ikindi gihugu gifite ingorane mu kateka kazi na muntu ndibaza yuko amerika nk'uko yama ibikora nta kizoyibuza gukora ibyo yahora ikora kuvuga ati oya biriya birarengeye ikazamwo igafasha igatabara ikiriwe yaza muri izo zindi nama cigenga nticoraba ngo kubera amerika yafashe ibintu biriya ngo nabo bace bakurikiza bokora nyene nk'uko babona ati tukoze ibyo ibi turabona ko twikwije kuko amerika yo kuba yafashe iyo ngingo yafashe iyo ngingo ibona yuko ata nyungu zayo kuko hagikira muntu wese akora ikintu araba inyungu ziwe amerika yari yararavye irasubiramo iraraba hirya no hino iravuga ati muri iyi nama turimwo turabona yuko nta nyungu n'imwe bayikuramwo mhm. none ufatiye nko ku byegeranyo bisohorwa ni n'ubwo rwego bigasohoka na cancane bifatiye ku kuntu agateka kazina muntu kifashe eh, akenshi ni muri bino bihugu byacu bya afurika uno munsi leta z'ubumwe za amerika ivuyemo kandi yari isanzwe inatanga amahera atari make ubwo ibyo bindi bihugu ntibizobona ko ari agahohotero kaboneka ah, bivanye n'ubwo rwego none ubunye amafaranga iyo agiye kubura urumva gushika ku rubuga aho ibintu bizoba biriko birabera bizobagora cane ni ukuvuga ibyo byegeranyo bizora bitangwa rimwe na rimwe bizobonekana yuko umenga ntibyikwije nta ntaco yemeza yuko ubwegeranyo bwatanze ari ibyo bakuyemwo ari byo ko bizogora kwemera kuko bizovuga ati none mbe harabonetse uburyo bukwiye bwo kugira ngo buno bwegeranyo buboneke canke n'ibintu baba bafatiye hagufi batiriwe barashika ku rubuga ngo barabaho byabereye ubona none bino bihugu bya afurika bizogira icyizero kuri urwo rwego rugejwe kuraba iby'agateka kazina muntu oya aho umva bizogorana mu gihe ibyegeranyo bizaba biko biravamo bibonekana yuko umenga nta buryo nta buhinga bwakoreshejwe kugira ngo ubwo rwegeranyo rwavuyemo bwemegwe urumva aho bizovamo amake bizovamo amakenga hanyuma abazobyemera hari abatazobyemera bitumwe birabye bibonekanye n'ukuntu ubwo rwegeranyo ruzoba rwatanzwe bazomanza kubanza barabe uburyo bwabonetsemwo mbe harabonetse uburyo bukwiye bararonse abantu bishikira ku rubuga baratohoza ayo makuru baragira uburyo bwariho bukwiye urumva munsi nsaha makeya hazoba harimwo harimwo abazovyemera n'abatazovyemera ariko gusa tunovuga nuko iyo igihugu cikukiye gifata ingingo baravye n'inyungu zabo rero amerika kuba yafashe iyo ngingo twebwe ibyo bindi bihugu kuza mu nama byo ntibirimo twe tuzovugira kuko turi abanyamerika ufatiye ku bihugu bya afurika n'uburundi bwacu burimo hariho imigwi isanzwe ijejwe gukingira agateka kazina muntu uno munsi bafatiye kuri iyo ngingo ni igiki bugingo bukora kugira agateka ko mbure gatsimbatare ejo na hirya y'ejo ntihabe eh, nk'iyo ngingo yo kwikurayo canke habe ibindi ariko bakorera igihugu cabo na cyane mu gukinga agateka kazina muntu ni giki wowe garawurenzi wumva wababwira Icyo nababwira ni uko dusubiye nka nyene muri Amerika Amerika bo bayi bavuze ati bavuye muri iyo muri iyo nama bobo sinoca nabwira ngo baveyo ariko mu gihe nabo baba babona ati ntaco tuhakura nta nyungu nta na kimwe umva mu gihugu cikukiye ushobora gufata ingingo iyo ari yo yose n'ubwabo bafata ingingo babona ko ari y'ukuri ntibafate ingingo ngo ni kubera igihugu kinaka cyafata ingingo igihugu kinaka cyose cyafata ingingo bivanye n'uburyo bafita bararaba bakabona n'ibyo bakurayo inyungu zabo bakabona yuko uh, basanzwe bikwiza nibo banatumye porogaramu mbere baraye Laurent dufatiye navuze nti hariho imigwi igejwe agateka muntu mu gihugu ni igiki yokora kugira eh, nayo basi ibandanye isimbataza agateka kaziramuntu dufatiye nko ku burundi nka seride hashi n'iyindi isanzwe iraba ibijyanye n'agateka muntu.